بچي بينين إيمان بقدر بينين ایمان بقدره ایک رکنت ایمانه و هر ایمان شش رکنت هین نو کد بیجینیش ناف حدیث پیانبری دست الله علیه وسلم هر تو مرف ایمان هر شش نه اینید مرف نبیده ایمان دار یکی ایمان پینجا هبن بس یکی نبید ایمان دار نیه وقت مروفیش تو بسامان نبیه و هر دیس ارکانت اسلامش و إسلامش دین اسلامش او دو مهاتین اویش پینجند تا ایمان چاره هبید بس ای که نبید مروف ایمان دارنی نیا مروف نهاتی دین اسلام را جا ما جا فی منکری القدری بر او این اینکاریا قدر بکد یعنی بجید قدر نیا و من باوری پی نیا اوه اینکاریا ایک الکارت رب العالمینید کرد و اینکاریا کار رب العالمینش کفره چه شکت دانیه بر هندش خدا نکتبه بودی ما جا فی منکری القدری یعنی هر کسی که اینکاریا قدره کرد اوه کیماتی دا رب العالمینی و این کاریا ایکل کارت رب العالمینی کرد و کارت رب العالمینی چه بگره ده چه بابد و توحید الالوهیه آن ربوبیه الله. ربوبیه اوی خلل و این کاریا چه کرد؟ ایکل بشت ربوبیت رب العالمینی کرد بر هنده اف و ایمان دارنیه و نهات یا نافدین اسلام ده وقال ابن عمره اف عبد الله بن عمر رضي بن خدي لبيت اف اي وقت طبعا وقت عبد الله بن عمر اف جماعة در كفتن كاويت انكاريا قدرت كر وقوتي قدر نية قدر نية يعني چيا واشد قوتي اغلب الوا قوتي اه، رب العالمين نزانيد كأم دي چكين حتى يعني مروي بكيف اخوها هل شو لك أبكاد دي كات وبشتين رب العالمين علمش بينيه نزانيد كويتو چكين حتی تدکی وقتی تکر هنگی در رب العالمین زانید و وقتی همو شیانه تنه چو شیانه رب العالمینی و هاروکاری رب العالمینی تدانیه اوه اینکاریا چه ها تکرن؟ اینکاریا قدری ها تکرن بر هنده وی وقتی عبدالله بن عمری هندک در کفتن هندک مروف در کفتن البصره اف جماعت در کرد که اینکاریا چه کرد؟ اینکاریا قدرت کرد من نووات کریا چه؟ بجنه قدری به هند قدری او که بجی اثبات قدرت کرد اما اینکاریا قدرت کرد او نکت بجنه قرآنی نوکی باش نیه و قدر لینا نیه وقتی گوده قرآنی یعنی انکاریا چت کن؟ قرآن بخود کنه با خواب خود ادعاان دید کمش هم قرآن اما انکاریا قرآنت کن به هند اف نوکی دو نه نوکی باشه اما نوکی هم که اینکاریا به هندت کن قدریش انکاریا قدرت کرو باری نبون اب قدره و رب العالمین نزانیت و شیانت و اراده و حس کرنا و سرنیه و چه قومید پشتی چه بو انگی رب العالمین دزانید و چه شکتدانیه و نیه اوش باورین اینان قدره اجا انگی اف جماعته در کفتن وقتی عبدالله بن عمری بسیار عبدالله بن عمری یاد کرن عبدالله بن عمر راز بن خدا لبید جوابی داوه و تی والذی نفس بن عمر بیدهی و تی اسوی کما اوی نفسا كره عمري عز بن خدا لبي دستويدا كرب العالمين لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا وتأكي ايك الفاكسانة او انكاريا قدرت كان وباريب قدرنيا وتهندي چياي أحد زير هبيد ثم أنفقه في سبيل الله بشتنجي في چياي زري همه بكتا خير الجهاد ده وتبلاف كرنا دين خدا ده وبو رب العالمين بتنه بريا ما قبله الله منه رب العالمين لقبلناكت بو چی قبل ناکد چونکی این کاریا قدرت کرد و این کاریا کفر و چون ندارد ناو دین اسلام دا چون مروف کافر هندی خیراب کرد هندی صدقاب کرد هندی باشیاب کرد هندی عملی کرد چون نه تقبل کرد این لایتی بیر چه این لایتی بیر اصل دین خود چه با بر هندش عبدالله بن عمری بودی اف مروف ایمان دار هندی چیای وحد زیر حبید همه بکت خیر بو جهاد که قدر ای که بادت گلکت مازن ناو دین اسلام دا گوته همید که تخیر گوته چلی نه تا قبیل کرن حتی یؤمن بالقدر الا تیابت ایمان چی بینید ایمان بقدر بینید ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم بشت عبد عبدالله بن عمري گوته از بی آخاف نشلال بجم وقتی از بجم هکن دی چیای احد زیر هبید و بکت خیر بو جهاد دا چلی نه قبیل کرن الا تی به ایمان بقدر بینید گوته از بوته دلیل اینم الاخفنا پیغمبری صلی الله عليه وسلم وقت پیامبری گویی صلی الله علیه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وتي إيمان أفيا إيمان يعني راس إنا ندرة إيمان ناف لغة عربية يعني تشتكي راس بين يدري وتجان هندا تو عمليش بيبكي تباوريه بيبكي تو خودت تا و هر که ایمان ايمان تا ناف ایمان داد تو را چرا بکی ولا تبکت تو هنگی هنگی ایمان ایمان ايمان ایمان ايمان که ایکل اعمال قلوبه نه دولت تو بجي ولی من ایمان خودی هي ایکل واكارة چیه؟ ایکل واكارة دلیه و دویش ده بیجی اما یا مهم اوه تا دل دا تباری واجتانه هبید اوه پیغمبری گویتی مسیح الله سمت ایمان هبید رب العالمینی كبس او اله حق وعبادات بس بوي بتتذكرن تا ايمان حبيت برب العالمين كبس او رب وريفا برا كسي دي ريفا برنيا وشو شريكنين رب العالمين ريفا برنا ومخلوقاتنا ده هما تا ايمان حبيت رب العالمين ناو صفتتين اف ناو صفاتنا همويت كامل نويت بي عيب بي كيماتينا وبس رب العالمين رب العالمين شو شريكنين ناف ناو صفات خدا هنجي افاتا ايمان حبو اه، ان تؤمن بالله ايمان رب العالمين بكرتي ته ایمان تیوه واشتنه همه هبید و ملائكته ته ایمان ملائکته هبید که عالمه که رب العالمین چه کرین شلواش او بس عبادت خودت کن لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون و او ناوه وابو مهاتی بناف دویم ایمان پی بینین وکی جبریل، میکائیل، اسرافیل اوانه بو مهاتی ام بناوه ایمان پی اینین یان هر ملائكته که دی که ناوهی بو مهات بید و گلک ملائکته هین او شولت وابو مهات بنگوتن دیدن ایمان و شولاش بینین اوه اف ملائکتا کن و بشتنگ عالمه رب العالمين ما گرتین یعنی ام نابینین عالمه که ملائکت یتهاتی نچه و رب العالمين و نید ولکنین که ام نبین غیر پیغمبری الله عليه وسلم جبريل يديتي دو جارا سر شکل خوی ملائکتی اما وکیلی ملائکت نه ندیتن این لحظه خوب اختصار شکل مروفکی اوش اینگه تو و گلک تفاصیل دیت هنی دیسا چونکی بابت مسیر به هندنیه بس گلک تفاصیل دیت هنی ایمان و ملائکتا مرفتی به ایمان و باریب همه بینید و کتبهی او کتاب رب العالمین ورای کریم بو چون که هر پیغمبره که هاتی ایلا ها گل هاتی ایلا کتاب که گل هاتی رب العالمین ناف قرآن داد بجید وقتی بحثیم هنارتنا پیغمبرات کرد بجد ما پیغمبریت هناتین و انزل معهم الكتابه یعنی مدگل پیغمبر ها چه ادورای كتاب کتاب ید بو هاتی نورای و اون ده کتابیش ابناف بو مید هاتی نگوتن وكي صحف إبراهيم هذا بنافي هات يقولون تبي ناف إيمان بيبينين وكي زبور يا داود عليه الصلاة والسلام أو أبو داود بركلي عليه الصلاة والسلام ناف دي إيمان تورات وكي موسی بموسى هات يهنات عليه الصلاة والسلام ناف دي إيمان بينين انجيل بو عیسی هاتی هاتی هناتم ناف دی ایمان پینین و دیسا قرآنش بو پیغمبری هاتی هناتن صلی الله علیه وسلم دی ایمان پینین و اویب تفاصیلت و همه تی ایمان پینین و عملی پی بکن و دیب چین چونکه اوان ناف کتاب دینه چون وانا ماینه قط همویت هاتی ندست بدا بس ما ایمان به هی که وقت خورا رب العالمین اف کتابه همویت هناتی مو پیغمبره و همو کتاب بینا روناهی و حقی و راستی و هدایت بس پشتی اینگی پشتی او پیغمبر مرین هوا قوم تو اعتراف این کتاب خود چی کردین یه دست ودان بر هندی اوید نوکه چویت حق نینه و چویت راست نینه همویت هاتینه دست ودان و رسوله ایمان ما پیغمبر هبید او پیغمبر هنوات رب عالمینی هش آدم علیه صلاة و سلام که به اول پیغمبر بوهاتی حتی محمدی صلی الله علیه و سلم که آخر پیغمبر و دیمایک پیغمبره ما ایمان تیویاب همه هبید او ناو وهاتی دب ناف ایمان پینین و به نافش واش نهاتین گلکت هین رب العالمین نافت و ما قصه قصت و شروکت و ما نگوتینا ایمان به ما بینین او چته و مگوتی یه حق و یه راسته او پیغمبر صلی الله علیه و سلم واجب سرما ام هر شتکت بیشتر ما ام راز بینین داره ام اتباعوی بکن او سنتاوی پیش هموش تکی بیت اخستن نبید آخف نخو پیش سنتا پیغمبری بخین صلی الله علیه وسلم و تفاصیل توی گلک زورن که ایمان پیغمبر علیه الصلاة و تی به ایمان و باریب همه بینین یوم الاخری اگر رکنه پنجه تو ایمان و باریب رجا دیمایی که بینی رجا قیامت رجا دیمایی که هش مرنه و وقتی ملک الموت روح روح مروی کشا که پشت اینگی چه دست بکد و چه ده چه بو مهاتیه بودن قرآن و سنت دا همه تیوی ایمان پی بین اوه همو یوم الاخره نه بس یوم الاخر چی ده ایمان های رجا قیامت هایی ما ایمان و روز قیامته هش پشتی مرنه دست بید کرد و پشتی رحم مروی هاته کشان که دست بید کرد القبری که دست پشتی هنگی الصابی نوه پشتی مرنه پشتی هنگی الاوچت بومهات یا گوتن ساحه محشر کد چه تریدان وقت کتاب تینا بلاوه کرن وقت حساب گل تیتا کرن وقت صراط تیتا دانان سر جهنم و تیپند بند اوانه همه حتی چنه به حشت او چتبو مهاتی اعراف او جما بینا و بحشت و جهنمه اوان هماتی ما ایمان به بید هنگی ده ایمان او چه؟ هنگی بیتا ایمان بالیوم الاخر ایمان پر قیامت واشتانه همه ود گرید و تؤمن بالقدری خیریه و شره و یا اخیری و یا ششه و بابت مسره او تیویت ایمان و باوری هبید قدره چه باشی بید و خوشی بید چه مصیبت بنو نخوشی بید هنگی ایمان مروی کامل بن حکم مروی هر شش رکنت ایمان باوری به اینا هر شش رکنت ایمان تباری به اینا اول دل داده باوری به اینی هنگی دی ایمان مروی کامل بید تؤمن بالقدر قدر او چته او رب العالمین دانای ریف برنا رب العالمین بوا مخلوقاتانه هما اول قدره و قدره حتی ایمان مروی بقدر کامل بید، یا مروی ایمان هر ایک ایمان بچار چته هبید حتی ایمان بقدر هبید یا که دیویا ما ایمان هبید که رب العالمین علم و زانین بهموش تکی هی بری چه کد رب العالمین علم و زانین به هی و کده اوه چه وقت چه بید و کنگی ده چه بید و گدشتف چه بید و بشتی وقت چه بیدیش ده چه کد و چه ناکد حتی دیمایی کتید یا ما ایمان به هبید که رب العالمین علم و زانین بهموش تکی هی و رب العالمین قرآن ده گلک جرابه گوتی والله بكل شيء علیم الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض يعني هاش ناف عبد عثمان هذا همو رب العالمين علم زينة بهاي بري چه كات بري شيء كات بري شيء كات رب العالمين علم زينة بهموش تكاي علم زينة بويش تشاء بتشش چيش نبيد برهنده دبجي علم ما كان ناف عقيدة ده همو في عبارته كده في بقيني دبجي ده علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون رب العالمين زانت او تشتي برينو كتشيبي و اوی جیر پاش بس چید بید و اوی چیش نبید اندشتی های چی نبید وکی چیه وکی که که مر مر چجا نوی تفکیره نوی تف دنیاه چجا نوی تف دنیاه اما به عالمین زانید هک ایک بی تف دنیاش کده چکت هک از مرم خواست نوی مف دنیاه هنده کس چجا نوی تف دنیاه بس هک از بی مفدنیوش رب العالمین که از پشتینگی حکمات مفدنیوش ده کم ده چه عمل کم و ده باش کم بر هند رب العالمین وقتی مروفت کافر مروفت مشرک او باوری نه اینای پروژه قیامت او سیزا و ترانه پید کرین در روژه قیامت گاز کن ده خوزیا راهیلند بجنیا لیتنا نرد ولا نکذب آیات ربنا دوشن خوزی جارا کدی ام برگوی نف دنیا دا و ما باوری دا همو که اینی او خوده و او چه خود مگوتی ما چوش درونتی نداره. رب العالمین چه بجید آیت دیوه بجید ولو ردو لعادو لیمانه عنه رب العالمین ما پیچه بجید جرا کدی بین دنیا بس نو این توش بس بجید هکه ام بینی نف دنیا داش بجید جرا کدی چه نف سر خرابیت خو سر و کفر و سر و هنده که باوریه نا اینن ایشتی او خودت بشته و ابو پیغمبر بشته علیه صلات و سلام بر هند رب العالمین علموی شامل هم مشتکی ودگرید گرید و هم مشتکی زانید بری چه کد بري چيكت رب العالمین علم به بهموش دکه پشت اینگی یا دویه رب العالمین اف علم خو همو يشري دکری همو نویسی اف علم أبي رب العالمینی هی همو يشري دکری همو نویسی هر وكي رب العالمین علم ترى أن الله یعلم ما فی السماء والأرض این ذلك فی كتاب یعنی يعني رب العالمین علم به هموش دکه هی عرض عثمان و وابن ناف عرض عثمان و وهمو مخلوقه بشتنجيش همو يشري كري همو يهات نویسی پشتی هنگی رب العالمین چی هی؟ مشیعت یا هی حس کرن یا هی او وقت رب العالمین حس کرد اف چشتا ده چلی هید؟ ده چه بید علمی هی زانید که از ده کنگی چه بم و پشتی هنگی رب العالمین یه نویسیش یه نویسی فلان رو جده چه بید پشتی هنگی رب العالمین جاب کیف خواه او دی حس کرد دی حس کرنوی از ده چلی هم؟ از ده چه بم حس کرنو ونیا یا دایکو بابد منیه یا دکتورانیه یا علاجانیه یا چون یقت إلا يحس اراده إرادة اراده إرادة ومشيئة رب العالمين هي أفا مشيئته يسهي الأركانة من إيمان بقدره وبشت ينجي مرحله أخيري الخلق چه كرنا وقت رب العالمين حس کرد پشتی حس كرنا دي چلي كت هيك هل دي چه کرد؟ اوه اوه هر چار مرتبه بجن مراتب الچه مراتب القدر ارکان القدر اوه هر چاره ونیا مرتبه قدرینه ولله المثل الأعلى هک هیچ تو مفسانایی بیتو، بیت آشکرا کرن مروفک هکا مروفک شارزا زابید و یه دولمند بید و حالوی خوش بید رابط مشروع که شریکه که دانید بینایت که مازن آوا کتو شریکه که بکتا نادا هر که هوچه کت اولی فکره که هی هزره که هی ناف دلویده کده بینایەتە خولکێرێ چێکات دەچکەدە ناودا چکە ناکەدە ناودا پشتی ئینگلی ڕاویت ئەوێ ئەو هزرا خۆ دەچ لەیکات دیکەتە سەر وەراقی و ها چ ئەو خو چێ کاری هەروکۆریە هەندێک بکات و بشتوانم بو من تخطیطەکە دانن دە بینایەتی چتف چێکم دێ نزان چ ده دێ پشتی ئەو هزرێت خود ئینی چ لەیکات دانتە سر چێ سر وەراقی و سەر نویسینی پشتینگەکە که پیچه بوی بید شول پیچه بن ده چی بجید بجید من حضرت خوی دانای و من تخطیط خو همو دانای من همو نویسی اجا جارا سر ورقه بونو و ده بشتا من سر کمپیوتر ده هموی دانای هموی حاضره او وقتی از بینم که چه وقتی گنجایه ونیا من پارشی های من امکانیاتت های من هموشتی های ده چی لیکم؟ ده دست بکم چی کم یا وی مشیعتی شو های پشتینگی ده بینی روژه که وقتا که چی لیکر؟ دست بكر او مرحله اخيره مرحله چیه؟ مرحله چيكرنيه ولله المثل الاعلى طبعا هي بشر كتا ولله المثل الاعلى رب العالمینش وقتی اف مخلوقاتنا همو چيكرين ارد، عثمان، مروف، الجنة، ملائکت و اف همو مخلوقات دي همو رب العالمین هر هو برهلاينات لنا چه کرن رب العالمين علم بها بي پشتینگی همو نویسی پشتینگی حس کرنا هایی حتى حسكرنا رب العالمين نمی چوش نوی تریدان قد نمرو وقت تيدا کشتن نه تيدا نخوش بید نه شفا بوتيت نيك مريد ایک مرید نه بلگه دارش نا کوید بیچه به حس رب العالمين حتی حسكرنا رب العالمين سر نبید و او وقت رب العالمين نویسی هنگی بلگه دارید بید به هنه دیسه که داره که همو بلگه لی کفتین دو دو بلگه ماینه همو لی وریان پاییزه همو بلگت وریان بس دو بلگه ماینه او هشت رب العالمين حسنك يا وشربين اولي وما تسقط من ورقة إلا يعلمها هل برقة كوتي دخواره وتوريد إلا علم وزانين وحسكنا رب العالمين شريته وريد رب العالمين ده هوا هو هوا كيشول كاتب رب العالمين والله اللي ده ما بشتي والله عمو برقة بيوريون هو كب إذن رب العالمين تيد ورب العالمين ده بشتي هنده بلقاب شريب كان بورينا اف همو او رب العالمین نویسی و پشت اینگی حس کری و وقت رب العالمین حس کر جیب جیب کرد دهیتا چه کرن و ده جیب جیبید بر هنده قدر او غيظ برنا رب العالمين بوا مخلوقاتنا هما هر وکیهات يقوتن السلف صالح الصالح نهینیه که کس نزانید بس رب العالمين چون که رب العالمين او كتابة قدرت دهات نویسین نشا کسی ندوه بس لالی که علمه بس الله رب العالمين نشا كسينا كانجي مروف دزاني كانجي بوما ديار بيت بشتي تيت الريدان بشتي هات عالم شهاده بشتي هات ریدان و چه بو هنگی هم دزانين و هنگی چه نماوه هنگی چو غيب نماوه خو او آخفنا او آخفنا اجنه و شیطان تینن بو که تینن؟ بو خيبكي تينن بو ساحري تينن تينن بوچكي بيداد بيجن خو او غيب بو چونکه خوده گوتیه که يقول يا ملائكته اول كي والدقرن الرب العالمين والناقرن واللوح المحفوظش والناقرن كي والدقرن الملائكته وقت الدجنة يكودو او وي اخفن الملائكته والدقرن بل هنده وقت رب العالمين بو ملائكته قوتي او هنده غيب نما وقدر نما يعني یعنی غيب نما كو بيجي كاس نزانيت نه رب العالمين قوتا كي قوتا ملائكته وانجي ملائكته بيجنة يكودو او هنجي ونيا المسألة داره مهات عالم الشهاده هنگی عود ده يقولوا یکدو به اما غیب کس نزاند ایلا کی ایلا رب العالمين نبید قدر کس نزانید ایلا رب العالمين نبید ما نزاني که ده هم افشبه این درس خینین بس كي زاني بس رب العالمين که هنگی مزانی پشتی مدس بکری مدس بکر هنگی گر اجرامت هاتين كده دخینین چطه که بیا مانع هم نشیوینه بخینین بر هندش هموش ده کنگی هم دزانین که قدره و رب العالمين حس کری هو پشتی اشتکه چلی بید؟ پشتی اشتکه بهتریدان و چه بید؟ وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه عبادة بن صامت قلت كراخو رجاك كراخو نصيحت كر ونوفي كراوي وليد بو يا بني قلت أي كرامن إنك لن تجد طعم الإيمان قلت قد شرين يا إيمان وطعم إيمان تطعمناكي یعنی تو خوشی ایمان خو نابینی دلت مرتاح نابی دلت خوش نابی دلت فرا حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك قلت تو إيمان بقدرين إني هتو إيمان بقدرين إني تو خوشي نابيني دلتي خوش نابيت نخو هر دی چی کری همو گاوه ده گلیا و بی هم گاوه بشکایت و بی هم گاوه والله هکا منو نکر بوا نکه عب من نداد هکا منو کر بوا نکه اول مناد بوا هم گاوه دی وینده و بی ما هکا من نچه بوینا فلان جی خو سیارو ما قلب ندو هکا اصنا چو ملانی فلان کسی خو پارد من ندزین ها دی وینده و بی چو جارا دل مروفی مرتاح نابید اما هکا مروف ایمان قدر اینا دلك چه دمر بيه هوي دلك خوش يبر فرا قد مر فرد مصيبه لك مر بيت هر شکب سر مر بيت دلك پر راضی بين ده چه كي دي کی و دپش پيشوازي به مصيبته كي بلند گوت حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك بجتيت تبزاني او چته بوته هاتی ما اصابك یعنی یعنی بوته هاتی و بسرته هاتي خره رب العالمین بوته نویسی چه به هزرینه که بجه والله ما هکاس نچو ما بری ابب سری منتان دب فلان کسیت جارا هی بلکی برک بید ایک دی برکی آوجید برکی دی آوجید پیدا به توش که ای کهی برادرک دیه تانشته دخونه وی که نک برادر خو که دشتکی اینی دشتکی دست دی لالیوی چیه اید او برکب تکفت دی بیشید اولا ما اکم وی نکر بود دو پی کوید من نکفت چی بوده؟ بوده حتی تعلم انما ما اصابك او بوتاب هاتي تكفتي لم يكن ليخطئك او بوی نه نویسی با قدر دا بو که آتیا نویسین؟ بو مروف یا آتیا نویسین چجرا به هزره نکه و آخف نکه ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ان قدر الله وما شاء فعل ايه كان بجا قدر خدا نه بجا والله كم خو نبي نكر بو دابوي كويت ابا اصلا بو من نهاد بو بويا وما اخطاك و بوتش نهاتي وبتا طنش جیران جيرانك تكفتي اجا هر شتاكي هبيت لم يكن ليصيبك نبجا والله عودا من كبيت بس بوي بوش بخونا في كرينا ويكافت اصلا رب العالمين او بوتنا نبيسيه رب العالمين بو كي نبيسي بو جيران تي نبيسي اجا هر شتاكي هبيت چه خرابي بيت ومصيبت بيت ونخوشي بيت چه چه بيت چه باشي بيت سمعت رسول الله هر دو صحابه چه کرد عبدالله بن عمری عباده بن صامتی هر دو که وقتی آخفتن گوتین چه دلیل اینا؟ دلیل حدیث پیغمبر اینا صلی الله علیه وسلم دابزانین علاج شبهات همو که بچی دیده کرن؟ قرآن و سنت دیده کرن علاج شبهات هر شبهه که بمروی بید هر نخوشیه که عقیده بمروی بید هر نخوشیه که شهوتش بمروی بید ایلا چی دیده درمان کرن و علاج و قرآن و سنت چوش دیده علاج نیه؟ یک بسته والله هر بز بو خوش بیان رب و بردلي شرينك وبحسي جهنمينك وبحسي نزاتشنك ونيا في ركيد تو شيء وی مروی بين سر حقیه و سر راستیه و رکه راست نشده چو بونیه رب العالمین قرآن دا وقتی ام نصیحت کرین وقتی گوتی اما بس به بحشته کردی؟ نه بس بحثی جهنمي کردی نه دو که كريا بل هنده إلا لای ركي رکه، قرآن سنت ام ده هم دی واش بینه و شبه لالی منا بینن هر دو صحابه جاوه بران بریته تشوله پی نبید والا بجی بجی، والا ما نول ازشم قناعتای بناد تو دی بو آیت بجی و دی بو شرح کی حدیث پیانبری دی بجی صلی اللہ وسلم و دی بو شرح کی اما هنده اوه همو دلیل ماستان چجا نبیجه والا از دلیل که عقلی بو بجم قرآن و سنت بنا بجم نه یا همه ماستره که شبه ها لانی مروی هیدی تو و جه خود که نفت دل مروی دا چیه؟ قرآن و سنته پشت اینگی جه که پشت اینگی دهیل که عقلی شوید بود دهیل عقلی شوید که بی نسر بینده آن ترشتگ دید بی تجربه کبید بو بیجه سر به مسئله بس اما همه مهم تره بوده دا گوتن قرآن و سنته سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقولو إن اول ما خلق الله القلم بجد أول مخلوق رب العالمين شكري قلمه فقال له اكتب رب العالمين يقول قلمي بنبسه قال ربي وماذا أكتب إن قلمي جاب رب العالمين ده طبعا في مخلوقاتنا همو شاهي همو وقت رب العالمين حسكر دي آغفيد دي آغفيد رب العالمين قلت عرض عثمان وقت شاكلين قلت ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين وتوارنا بن امر من جيب جيب كان واش بيج مانغو دي كان جا حس كيف كيف اخو حس كيف خورتي نو قلت انا بخدا ام كيف دل اخو ام دهين ودي جيب جي كان ام اوامر تو او شتو بيجي ما جا افا مخلوقاتنا همان وكتو بيجي نافن بس اما وقت ربع من حسك شلت كان تعفن ربع من قلم وفش وبشتين قلت قلمي بنويسه قلم آخر قلت يا ربي أس بنويسم قال اكتب مقادير كل شيء وقت ربع من قلم تشيكري قلت يا بنويسه رب العالمین گوته قدر هموش تکی بنویسه هموش تکی بنویسه حتی تقوم الساعت حتی رجا قیامته ده چند مخلوق هن اف مخلوقاتان هر کنگی ده چه بید پشتینگی هر ایک ده چکد جیانا خدا و برنا جیانا خدا ده چه خود ده چه و خود ده کنگی نخوش بید ده کنگی شیفا بوهد ده چه عمل کرد عمل باش کرد عمل خراب کرد دیمای کویده چی بید به حشد بید جهنم بید و گوته هموش تکی بلویسه حتی تقوم ساعت، حتی کنگی حتی رجا قیامت حتی رجا قیامت راد بید و او ساعتت او روشتت او وقتت او رب دانه که همو مروفاد صاح کرده و حساب دیگر کرد هنگی هموش تکی چی لهاتی؟ هموش تکی هات هف قدر رب العالمين همو هنگی هات یعنی بسید بنیه یا بنیه بشتین گوت ای کرمن سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم گوت من هر یهال پیغمبری بی صلی الله علیه و سلم یقول بیجید من مات على غیر هذا هل کسک بمرید سر وهند نمرید يعني سر إيمانوي بقدر يدرس نبيت تده تدهبيت فليس مني يعني المنية وأزل بريئا يعني مروفكاتية وصمانية يعني یعنی اف مروفه بسلمانية ایمان او ايمان قدر نبيد و نبید نبيد او چون چونك قدر ايكل چيه؟ ايكل اركانة و فهنده مروفه بسلمانية ويا خوشيار بيد هر که بيت ريدان چيه؟ قدره هر که بيت ريدان قدره رب العالمين يحس كري نویسی علم بها بيعولي ينفيسي ويحس كري و كريش یه كريش وقت ان بيجي رب العالمين يحس كري حس کرن جدایه و خوشویان چتکادیه اراده و مشیعت چتکه و حبیش چتکیدیه نه معناه و هر چتکه چه بید یعنی رب العالمين يحس كري ورب العالمين خوش تبيد قالش تشير بيد ورب چه شير خوش نبيد كرب لبد بد أما بإذن رب العالمين يشير يشير بيد رب العالمين حكيمة إلا حكمتك بهي وقت تشير بید، ایلا رب العالمين حکمت که به حکیم خبیره و فایده که تیده های ام نزانین اما این لای حکمت که وقتی چه بی؟ او چجار اونا بیتا دلیلش بو که بو که وی کسی به گناهات کرد وی کسی مرو وقت دما بید گناه کد و گناه کرد و تو بو گناه کد بجید تقدره خود بو من نویسی هفه ایکل واره که شیطان یک مروی سر بد و مروف بردوان بی سر گناه رب العالمين رب العالمين قرآن ده بحسيوات سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا مروفة مشرك چد قوتي قوتي هكا خودي حاس كربو مشركنات كر قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا رب العالمين قوتي كوم كيري أبا إنوا وكيري أنقو لوح المحفوظ فكري أبا وهم قديتيا كان رب العالمين بونقو چنويسيا ما بينا داري كو كيري أنقو طبعا وانا نديتيه اما كانجي افدي وبيجن بشتي او خو چت كان بشتي او خو عمليت كان بشتي او خو عمليت كان وفي كاريت كان وده چه بيجن والله ده بيجن رب العالمين بو ما ينويسي رب العالمين هموش تنويسي چو چشتك نيا كو رب العالمين ننبيسي اما بخو وقته چیت بو رزقی و رزق خو پیداد کرد دی چی چی کرد؟ دی چی سح کرده رزق همه باشتره یا همه زورتره هکه بیجنه اوه دو, دو دایره براکاته تو حس که کی تعیین ببی هر یکی با خود تقدیم که تقدیم که حس که دو دایره ده هیوه هنده معاشی دنته باره که گلک زوری دنته حس که دو دایره هیوه ده هزار دیگه ده تا که ده دو دایره آوا معاشی و زور که تو بیش تو بنا چی هنده میشته مخواز دینی ما از عقل بشته بابو من عقل هیا تو بخوبه لگیری آوا باشه و فایده تد بو دنیای دوبله گرید وقتی نخوش بید ایک دشتا کره ایک دشتا دکتوری ایچی درمان خود با نخوشیش چیه؟ قدره خوده بوده نویسی بوده خوکر که. ونیا خوکر که بلا حتی رب العالمین بوده چش نویسید حتی شیفاش بوده دیده خواله اما خوکر کرنا آکد چی دی درمان گرد ونیا اونا نار انتخاره حتی چه بیتید؟ حتی شیفا بودید و رب العالمین به شیفا و هر هو هر شده که دنیای بید دبینیم مدعی که حس کرد بچی که بند ویش تو جن نه اینه دلوی چو حس کرد بچی بند دبینی رابو چو جن اکینه دوشت تبو جن اینه دوشت بودش بیجن چطور ما بچی بند؟ اوه همو چیه با اوهش همو چیه اوهش همو قدره هکه خدا بونی ویسی بید بچی بند و نیاد بجن جن نه اینه که خدا بودنی ویسی بید تا چه بند تبو چی نه تیو چپ بکن سبب و کار بینی اجا هر هویش ونیا رب العالمینش قدر وقت دانای ونیا یه زانی که هر یکی مده چکد به هند رب العالمین نویسی وکی مروفه کی تو بی بیج یوی مروفه و مروفه که شوانه حیوانه هی تو دو جا نیشه بدهی بیجه فلان کس وره یره اوه تو چیه اوه دوله دا اوه دوله تجی گیایه و حیوانتا او دوله که امینه چو گرگو چو چلینیه که حیوانتا زرب حیوانتا که بید و ده فایده گهیده حیوانتا ده تیر گیای بخو خود دولا هنش چو و تجی گرگه جه هست که تو بکیف خوش هر دوله که حیوان خود بیر بی توی آزادی بکیف خوش هست که بیره هست که بیره بس از بجمتا اوه دوله تو بید فایده کهی و دی باشی گیده حیوانته و دوله تو بید ضرر گیده حیوانته و بشتینگی بشترد تو شیب کیف خوش اوه هر دوله براکته اوی مروفه حیوان خود برد ناف دوله خود حیوان خود برد ناف دوله دا وچ اما گرک تیدا پشتی اینگی وقت تیدا داره و گرک همو حیوان بید خود و چه فایدهش نه ندید او حیوان چویش چه فایده هم بس مادی بیندید دلو ما که کرد لما خو کرد دنه لما خو کرد بو چونکه دی بجید فلان کسی گوت من بس موچه خو نداره فلان کسی گوت من نبت ایرادا نبت هذا زرار حیوانات کبید خرابی تا، من گوشه خونه داره به هنده وی چی نامین دبت دستید؟ بس ایک چشت دلومیل نفسا خوکت الله المثل لعلى رب العالمینش ناف قرآن دو و همو ده بودی یه یه ما افیاره که بگره ایچیه ناف بحشت ده و چه باشیه که دنیا و آخرت دیگه ایده ویره یکیش بگره دیچیه نیوکا جهنمه ده چه خرابیه که دنیا و آخرت ده ده وبشتين جيجو ديتا تشيش ديب كيفه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اجا رب العالمين ظانيت قد ديتو ليجري بل هندي رب العالمين هموش تي نويسي وقت مروفي هموش تي بمروفي يعني ينويسي أفده لد أفده كتده كتده كتده كتده حتى أخيري و پشتی هنگ رجا قیامتش رب العالمین ده حسابت گل مکد سروی عملی او مبدید لخو کری بر هند رجا قیامت کس رخنیل که ناگرید رب العالمین ناگرید که بشه رب به ما تبو من نویسی بو ما قدر بو نه بو رب العالمین ده چی بشته؟ ده بشته اقرا کتابک وی کتاب وقتی نه او ابتدی دل اخو کری ده بشه رب خود ما تبو من نویسی بو از تیویا ویب کم رب العالمین بشته با منتا قرآن ده نگود بتا حرامه با ملای بتا نگودی حرامه بتا ها گل نبو فلان کسی برادرتش تو نصیحت نکری نگود تا قمار حرامه تبو کرد من زانی تو بای هندی تو چوی دی لین آگری و از عالم رب العالمین عالمه بر هند رب العالمین هموش تاکی نویسی زانید که هایی یک چکد هر یک بای یه، و کی معلمه کی که ناف وقت ناف مدرسه داوید و طلبت خو هماد ناسید بلکه روژه که او معلم دی نویسید فلان طلب من افصاله ده صفحه خو مینتبه و هم مرجش بی طلبه نصیحت کرد بخوب خینه بته مصرف تد کرد هشیار بی صاف خونه مینه و سال خو بشود دست خونه ده هم روژه نصیحت کرد بس ویلا دخرای نویسی اینو اخیر سال هفت طلبه ساقط بود دشید بشته لالی مدرسی و لالی معلمی رخنه لوید بشته ولی ما تلو دخرای نویسی بود نه نشید بی حقانیه و هز زمانویش نهایت وی آف کرد، بود چونکی معلمه که همون گاوه پی بیه چید کرد یه نصیحت کرد بس بشته هکه وی معلمی وقتی اول نویسی دنیشه معلمه دیدد بشته من نگو تنگو تو سر سال بیرون گویه، اول اف تاریخ نانی نویسی فلان که کس چه ده سانقد بید و ده هنده درجهش بجار هایی خوب بلکه هند درجهش بزانید و ده هند درجهش هید بشته هندهش ده او معلمه دیده چی بشتن وی معلمه ای؟ بشتن معلمه که چیه؟ شارزه شارزه بشتن سحکی آخفنوی در کفتون معلمه که شارزه اول الله المثل الاعلى وقتی قدرش و مهات یعنی بسین نبو اندوات یعنی بسین وقت بجنه و قدر دا چی احتجاج بکتا و گناهکار ونیا والله اول قدر دا گناه خوب بردوام بید نبو هنده دامزان رب العالمین چیه؟ خبیره اما رب العالمین ناف قرآن دا پیغمبر بومه ذره کرین رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل بو پیغمبر هاتین انا تندو کسی اف حاجتنا بینید کسی رجع قیامتی اف حاجتنا ما قط چونکی چه بوهاتی انارتن همو پیغمبرت بوهاتی نهارتن هک ایکی پیغمبر نگهش بیته و دعوه نگهش بیته و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا قبل همیش دم چلی نکن هم عذاب نادن حتی چلی نکن حتی پیغمبری ببره نکن و فی روایت لأحمد إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب بشت أول مخلوق رب العالمين شكري قلم بو إن رب العالمين قلت باللسان فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة بي وقتي او وقت قلم چیکری وربع من قوت گوت یه بنویسه هنگی همو چشت هاتا نبيسين حتى رجع قيامته قدر همو مخلوقه كي هاتا نبيسين قدر همو مخلوقه كي هنگی هاتا نبيسين وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره يعني هر کسی که ایمان نبید قدره جا چه خیر و باشی بید چه مصیبت و نخوشی بن احرقه الله بالناری رب دي دوی مروفه سوژی تب چه؟ آقده جهنمه هف ویره تخریج کدیا به الحدیثه؟ سيري صحيح الباني صحيح ولا الباني ايه يعني حديثك صحيح شو غير انا قلت الجنه وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب ابن الديلمي نظري عبد الله وفا تأكل تابعيايا بشت از شما أبي بن كعب كصحابة بيغمبر صلى الله عليه وسلم فقلت في نفسي شيء من القدر هفي عبد الله قتا اه، أبي بن كعب قتا دلي من دا تشتكي هاي سر قدري يعني وكي شبهك أبو من شابي المسألة قدري وإيمان بقدري ده فحدثني بشيء وتبو من بيجا حديثك بون بيجا نصيحتك الممكن لعل الله يذهبه من قلبي وتدار رب العالمين في ايش في شبه في شكل دل من دبته داري و اوه دلیل بصرمان کامرو هر شبه چو لالی دل مروی داد یا چی لالی که چی لالی همه شارزاتره یه همه عالم تره چی لالی او بیجیه بومن من شبه که هو یا چی بی شکر هیا چه بی نصیحت دارم میکه هم مروف بید رین تخاره هم بجی از دی بخود چیکم هم چیت بسیار روانی مروف اکی بکد که علم لانی نبید مروف اکی مشهور بچه رو کاد بجید اوه دی خرابتر کد و ناف دلیت هده و دی ماستر کد و دی هشت و بتا چند شبه دیش چیکد اما اوا مروف چی لالی هر وکی وانه کری ابن دیلمی وقته بو شكك بي المسألة قدر لو شبهك تشيبي تشلالي كي تشلالي صحابة بيغنبري أبي بن كعب وقته ومن نصيحتك لهم كذا رب عمي في شكي وفي شبهنا في من بتدري فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر أو أخفتن قوتي أو كي قوتي أو عبد الله بن عمري قوتي بيش أو حديث أول ما قوتي قوتي هكتون دي تشيوه أحد زيري بكي أخير وده چو خدل تقبل نوكت حتى تإيمان قدري نبيت وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وتبقى إيمان بهبيت كأو تشتبوت هاتي ربعا بوتي نبسي بو نم ننبسي بو هل بوتي هاتي وبوتي هاتي نبسين وما أخطأك لم يكن ليصيبك أو بوتش نهاتي طنش تراشي شو أيدي أيش ربعا بوتنان بسي بو بوين بسي بو ولو مت على غير هذا هكتمري سر غيري في عقيدة يعني تإيمانته قدر كامل نبو يدرس نبو لكنت من أهل النار وده تبي ايك الأهل أغري جهنمه منو في إيمان نية في إيمان دار نية كمنو في إيمان قدر نبيد قال فأتيت عبد الله بن مسعود هذا عبد الله بجيت ابن الديلمية بجيت أس جمال علي عبد الله كل مسعودي وحذيفة بن اليمان هذا هم صحابة بن عمبر بن صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابتين وزيد بن ثابتين فكل محدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بيش دارت جمال وليفانا هما نقول نصيحتك ممكن ده أف شكد لم ده داره قلت هما چه قلت هما هما أو أخفتن قلت أو عبد الله بن أبي بن كعب وما مقوتي عبد الله بن مسعودي حذيفي وزيد بن ثابتي هر سيكا إيك أخفتن هما هماش قلت ما أفير كي هقول بي پیغمبری صلی الله علیه و آله و سلم انگی دی ایمان اینکه ایمان مروفی و باوریام مروفی قدر ده کامل بید هکه مروفی او باوریا قدره و مراتب قدره همون کیره ولگتن همون قرآن و سنت ولگتن هکه مروفی با ولگتن و پیغمبری ولگتن صلی الله علیه و وسلم او هنگی ایمان مروفی ده کامل بید هنگی اکا شکک و شبهک مروفی هبید مروف ده چی همو ده پاکش بید ناف دل مروفی ده اما دل مروفی دل وی، کنگی ده بید، کنگی ده خوش بید کنگی ده خوش یا ایمان و شیرین یا ایمان مروف تام کته حتی مروف ایمان بچی نینید قدره وقتی مصیبتک بوده هاد، چند مصیبت ها معظم بید یا چطور بید دیوه تبزانی اوه بوده رب العالمینی اوه وی اذناوی و حسکرناوی اف مصیبته و بوده هادی و تبزانی رب العالمین حکیمه چشتکی ناکد که ظلم تدابید هموشتکی چه تدهی؟ فایده و باشی بوده دهی مادم لالی رب العالمینی هات که و مادم فایده بو من تیده هیا اوه هنگی ونیا دل امروی ده چی لهید؟ دل امروی پر راضی بین و پر خوشی بین اما هکه امروی ایمان بقدری نبو و باوری امروی بقدری یا کم بو یا ناقص بو مروف همو گوه بلو ولو بید. همو قبل دفن هكا من هنا كربوا دو أغلب سير من هذا هكا أسنات شو ما فلان شيء نكهل من ناد بوا هكا من أف أخفنا ناكل بوا نكا من هنا تكا قد چجا رو مروفه بسمان و هندت دیگر نکند هکه مروفه ایمان قدر هبید چجا مروفه هنده نکند رب العالمین چند مصیبت که معظم مروفه اینا ایلا چه مادم خدای ابو مروفت بد وی بو من اینا ایلا فایده من اتده هی ایلا باشی بو مروفه اتده هی ونیا بس جا هی تون نزانی اجا هکه تزانی خدای بو تا اینای و حسکرناویه و رازبیناویه و فایده بوته اتده هی باشی اتده هی دنیا و آخرتاته ده تو راضی بی اما هکه مروی اوه نزانی و ایمان قدر نبو مروی نه اولا برای اوه قدر نیه نه اولا برای اوه چو باشی بو متدانیه یک ده بشته یکی وقت مصیبت اک بوده تده بوده تخاره ده بشته بوده خیرات ده بشته چو خیر تدانیه چو خیر تدانیه یعنی تو اتهام رب العالمین که رب العالمین بوده اشته که اینای یه بیشو لیان خرابی و ضرر بوده ده و نیه بلکی بوده هو سر و تو بیجی اوه چیا بومنات ده خرابیات ده او ایشو او نخوشیو او مصیبتو او فقیریو او هر مصیبت و نخوشی و برطنگیک بوده اینا حالات ورا چی آده دهی؟ حالات ورا خرابیات اما رب العالمین وقت مرویتینید ایلا باشی بمرویات دهی بس مروف حس کد و مصیبت و نخوشی حس کد بخو که قدرترین عبادت و قدرترین ماسترین اجر تپیوت گیرلانی رب العالمین حتی توی پیرازی بوی خیر بمنات دهی حس کد بخو خب چه حس که دی این کاریه لیکه و صبر تنابید و هم گوید بلو ولو ببید خرابترین گناه و ماسترین گناه دیگه ناف میزان عمل خوی صالح دا که تا ایمان بنابید بچه؟ ایمان بنابید بقدره به تیوه ما هموش ایمان هبید و باوری هبید که هموش تا که وی دنیای ره وچت ایلا بچیه؟ ایلا بقدر رب العالمینیه و اف قدرش وقتی هاتی دانان ایلا بچیه هاتی دانان حکمتی هاتی دانان همو عدالته همو باشیه و همو فضله چجورا دانیه؟ چجورا ظلم تدانیه بابو ونیا فلان کس فلان مرو فلان رئیس فلان وزیر فلان چه ونیا شعب خوخره یه كات أبيش قدر أبيش قدره چونك رب العالمين بجید ويتخذ منكم شهداء هذا ايك الحكمة رب العالمين بو مقوتي قالك هاي رب العالمين چه أبوداني شهادات يابوداني كشهيد ببن ونوكش شو جهاد الشرعي نينا هک هبنیش گله گله که کیمه جهاد منیه اشری رب العالمین یعنی ویسی اول شهید بن اوه ویره که رب العالمین درجه شده واقع کسان اوه تینا کشتن شهادته و گله حکمت دیشید هین اوه ایک الوا حکمت اوه رب العالمین و قلتين اما هزارات و وملايين حكمت وفايدة دي این رب العالمين شو لاخو تشيتر مزايد امر يفد بات اما في مخلوقاتنا هماره ود ود تبقى مروف چه رخنين كارت رب العالمين نگريد شوليت رب العالمين نگريد نمروف همام بزانيد اف كاره تينا كنب اذنا كيه اذنا رب العالمين حس کرناویه و ریفه برناویه هنگی دمروفی رازی بید و دلک پر رازی بین دمروفی هبید هم دا خواج رب العالمین که رب العالمین ملوا کسب کرد که ایمان ما یا کامل بید همو ارکایت ایمانه و بطایبتی ایمان بقدره وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين